ครับ่อกราบหลวงพ่อกรมแล้วก็เพื่อจะทำมีทุกท่านจะได้ในธรรมแลติธรรมทุกคน顶่龙婆公，还有在座的各位法师、诶比丘尼、诶麦琪和诸位居士好，在座的诸位居士，大家好。วันนี้เป็นวันนี้เป็นยังไงกันบ้างสติอยู่กับเนื้อกับตัว หรือว่าสติกะเดินไป 今天怎么样嘞？诶，今天是有觉性跟自己在一起，还是诶给迷失了嘞？บททดสอบวันนี้นะนเป็นยังไงเป็นเราเป็นยังไงกันบ้างนะ今天的这场考试怎么样呢เราให้คะแนนตัวเองมากน้อยขนาดไหนนะ我们 跟自己在的时候时间有多少？嗯，然后ตรวจสอบดูตัวเองเนาะก็ดูตัวเองให้คะแนนตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองนะ我们都来考，哎，自己考试，然后要来看自己，要来解决自己的问题。嗯，แต่ที่จริงวันนี้มันก็เป็นวันพิเศษนะ ที่เป็นบุญใหญ่ในที่อาสมแห่งนี้เนาะ

嗯，出嗯去做饺子啊，做嗯茶啊，还有嗯做花心啊，跟大家一起修护法。嗯，หรือว่าเห็นคนมาเยอะๆก็รู้สึกว่าเอออนุโมทนาบุญด้วยที่มีคนมาร่วมกันทำบุญเนาะอ่า或者看到很多人来修福报很欢喜诶随喜他们的功德嗯มมันเกิดบุญกุศลในใจเราก็ให้เรารับรู้มันเนาะ 啊，我们的心升起的，诶，诶，升起的善念，修起了，升起了要修不报的善念，我们知道自己的心。เกิดความสุขใจเกิดความดีใจก็รู้มันาเราเราเราเราหรือบางคนทำบุญนะแต่ใจเฉยเก็มีก็ให้รู้ว่าเฉยๆ 子有些人呢，他修福报心很哎很平静，啊、也知道自己的心平静。มีบางคนทำบุญแล้ว เกิดความโกรธเกิดความวุ่นวายใจ ก็ให้รับรู้มันนะ或者有些人修修福了，然后心里面很烦躁，啊、啊生气不高兴，我们也知道。หลวงพ่อเทียนก่อนที่ท่านจะบวชนะ ท่านก็เป็นเศรษฐีชอบทำบุญเหมือนกัน龙波天在家出家出家之前是一个诶有钱人ท่านเนี่ยเป็นเจ้าภาพบุญกระถินนะอยู่เป็นประจำเลย他是诶长他长期为大功德主就是这个诶出安基仪式这个กฐิน啊长期为大功德主กฐินก็คือคล้ายๆวันนี้แหละเป็นเจ้าภาพกฐิน

เพราะว่าจะมีคนเอามาร่วมทำบุญอยู่ที่บ้านของท่านแล้วก็ ท่านก็เลยมีให้มีมหรสพให้คนได้ดูได้ฟังนะมหรสพอะไร有诶，那诶有次呢，就是在他 修湖报呢，然后就很多人，很多人到家里来，就是共修，第一次做，哎，做共修的功德，共修福报，然后就有个，哎，有很多那个节目可看的啊。嗯，แต่ตอนนั้นท่านตกลงกับภรรยาของท่านว่าท่านจะถือศีลแปดนะคอยรับแขกที่มาในที่มาร่วมงานบุญคือรับแขกก็คือคอยต้อนรับคอย 诶，他就跟他诶妻子商量，跟他告诉他妻子说，他要他很他今天要辞诶辞八戒，诶他只负责诶招待这个这川客人而已。嗯，他，说，跟他妻子说，今天所有的事物就由他来安排，由他来主持。 แต่พอวันงานจริงๆนะภรรยามาถามท่านว่า จะให้เงินค่าหมอดำเขาเท่าไหร่ดี当那一天修功德那一天呢，哎，他的妻子就跑来问他，哎，这些要给这些来表演节目的人，要给他们多少钱？嗯，ท่านเกิดความโกรธในใจ แต่เนื่องจากมีแขกเต็มบ้าน ก็เลยเก็บไว้ไม่แสดงความ โกรธหรือว่าไม่ไม่ว่าภรรยาออกไปในตอนนั้น他听到自己晚用了就内心里面很生气但是因为家里很多客人他把这个气给压下去了แต่พออทำบุญเสร็จทอดกระถินเสร็จแล้วนะท่านก็ยังรู้สึกไม่พอใจภรรยาของท่านอยู่当这个仪式结束以后，他的心里面感觉到很不舒服，对他妻子还是隐隐，就是还是很生气。 ขณะที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยท่านก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาพูดกับภรรยาว่า ทำไมวันนั้นต้องมาถามด้วยว่าต้องให้เงินเขาเท่าไหร่ เราตกลงกันแล้วนี่นะ当吃饭的时候，他就对他妻子说：“为什么今天你还要来说这个提这个诶事情，这个给表演节目的人的多少钱这件事情？我们不是决定好了吗？说好了吗？” ภรรยาท่านก็บอกว่าเอ้าก็ถามเฉยๆไม่พอใจเหรอเออ他妻子就说我只是问问而已你不满意了吗哦อถามเฉยๆไม่รู้ว่าไม่พอใจนะ他说只是仅仅问哎问一问而已就不高兴也不高兴也不知道ภรรยาก็เลยบอกว่าโอ้เจ้าทำบุญ แต่เจ้าไม่ได้บุญนะอ่า然后他妻子就说修福报 你修过报也得过大福报。嗯，เพราะอะไรทำบุญนะเป็นเจ้าภาพกระถินแต่จิตใจยังโกรธนะยังเครียดอยู่因为什么呢？哎，你因为你哎，你虽然是大功德主，但你的心里面哎在生气，然后也心里面在很压抑，内心很压抑，很生气。หลวงพ่อเทียนได้ฟังดังนั้นรู้สึก ในตัวเองจุกหถึงว่าโดนโดนแทงคล้ายๆโดนคำพูดทิ่มแทงจิตใจตัวเอง龙波天感感受到心里面就像被人家打重重打了一枪一样。嗯，เออรู้สึกจริง ๆ เราทำบุญแต่เราไม่รู้จักเอาบุญจริงๆนะ他就感他就感觉到哦，真的哦，我真的是在修福报，然后真的是什么都得不到。อันนี้แหละก็เป็น จุดสำคัญที่ทำให้ท่าน ตั้งใจว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปจริงๆ这个呢，我们来修行呢，就是为了我们能够知道什么是福报，什么是业。嗯，ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นท่านก็เนี่ยตั้งใจว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่เข้าใจธรรมะจะไม่กลับมาบ้านอีกเลย然后呢，他就在想着说。 从这一次开始呢，如果我再也没我去用功修行，我儿子再得不到什么呢，我就从此我就再也不回家来了。嗯，但ต่สุดท้ายท่านก็ปฏิบัติธรรมจนเข้าใจแล้วก็กลับมาที่บ้านมาสอนคนที่บ้านมาสอนพวกเราทั่วๆไปด้วย。那最后呢，他诶。 他呃修行他成果，他有了成果以后，他再回家来，然后回到家里来再教他的亲戚朋友家人。พวกเราเคยไหมทำบุญ แต่ไม่ได้บุญ我们大家有没有这样的事情啊？经是经过啊，修回报然后得不到回报。ช่วยเหลือคนอื่น แต่จิตใจก็ยังรู้สึกมีความโกรธมีความไม่พอใจเข้าอยู่ 帮助别人，然后内心里面再生他的气，不对他不满意，生他的气。หรือเนี่ยเรามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้ทำดีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจความคิดฟุ้งซ่านเยอะ或者我们到寺院来修行来用功啦，呃，我们都诶蛮好的，但是还自己对自己不满意，还生自己的气。อาตมาพูดไม่ใช่ว่า ความโกรธนะ มันไม่ควรมี แต่ที่จริงความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นมา เราควรรู้ทันมัน和尚我呢不是说没有不是说哎这个生这个哎ม心没有但是呢我们生嗔心升起来以后我们要去看到它มี แต่ไม่เอามัน ได้ไหม有但是我们不要它คือเราไม่ใช่ว่า ปฏิบัติธรรมแล้วหรือทำบุญแล้ว มันจะต้องคิดดีคิดแบบมีความสุขนะเท่านั้นนะ我们不是，我们不是说，哎，我们用功修行以后做了好事，做了善事，然后就会得到好的善报。แต่อะไรมันเกิดขึ้นมาจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นบุญไม่ว่าจะเป็นบาปให้เรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้น无论我们无论发生了什么，不管它是福报 还是还是恶业，哎，发生了以后，我们要去看到它，看透它，看到它。บุญหรือความสุขก็รู้แต่อย่าไปยึดมันเอ哎，福报或者是เอ哎幸福、开心、幸福，我们去我们去知道，不要去执着于它。บางคนก็ติดทำบุญจนทั้งหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าถูกเข้าหลอกก็มีนะ 有些人他执着于修福报，嗯，被被他骗了，忘记了自己，然后被骗了。有些人他执着于修福报，哎，把钱花的光光，钱没有了，就钱到哪去修福报去了？啊，啊，然后。 有些人呢，他执着于修福报，然后把钱呢都用在修福报上面了，但是又被人家也被人家骗了，还被人家骗了。有些人有些人该吃，但也常去，帮助别人，就，不，会吃，帮助，自己，自己。啊，或许有些人他只想着去，哎，帮助别人，为了修报去帮助别人，但是忘记了自己的，忘记来照顾好自己的心。 แต่เราทำบุญตามโอกาส ตามสมควร ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน ไม่ทำให้คนรอบข้าง เราเดือดร้อนนะก็สมควรทำเนาะ但是我们修福报，我们要随缘，要顺其自然，不要让自己呢有压有压力。แต่ถ้าเราทั้งทำบุญด้วย ทั้งภาวนาด้วยนี่มันจะทำให้การวางใจของเรามันจะดีขึ้นนะ 如果我们不会双修的话，我们的心呢能放得下，那么这样就会越来越好。เพราะว่าอะไรบุญคือความสุขใจเมื่อเกิดความสุขใจแล้วสมาธิมันจะตั้งมั่นขึ้นมา福报คือ心情安，心情安了，自然而然，哎定哎这个สมาธิ这个定力，它自然会生，会会自然会有。แต่ถ้าทำบาป มันจะเกิดความกังวลใจ เกิดความทุกข์ใจ จิตใจก็ว้าวุ่นก็ไม่มีสมาธิ那如果我们造业呢，我们的心它就会很狂躁不安，那也就没有定力。เมื่อใจเรามีความสุขใจเรามีสมาธินะการมีสติก็จะง่ายขึ้น那如果我们的心有清有清安有法呃有清安，我们的哎这个สมาธิ它也容易升起。 ราะว่าเราไม่ว้าวุ่นใจไม่กังวลใจอะไร ทั้งนั้นเราก็สามารถมีสติอยู่กับปัจจุบันได้ง่าย因为我们的心不慌躁没有其他的欲望就很更就能够在当下以自己的诶在当下以自己的身心在一起แต่บางทีบุญแบบที่เป็นสมมุติเนาะมันก็ดื่มง่าย ๆเหมือนกัน อ่า福报它是诶它是世俗地的很容易就忘记了嗯เราก็ต้องอาศัย สร้างสติขึ้นมาทดแทนตัวที่มันจะคิดถึงความสุข คิดถึงบุญกุศลนะบางทีมันก็คิดไม่ออกเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาแทน我们的诶来诶我们的来培养觉性性诶让我们的觉性提高我们的觉性啊这样呢当我们在诶没有忘记两百 คือบางทีเราก็ต้องคือบุญกุศลที่เราทำบางทีมันไม่ได้ทำทุกวันเนาะเช่นเราทำบุญนะแต่บางทีเราก็ต้องรู้จักสร้างสติขึ้นมา เพื่อให้จิตใจมันมีความสุขที่เกิดจากความสงบ因为我们的福报不是天天在，我们不是天天在修福报，่呃，有时候呢，我们所以呢，我们对来呃培养觉性，以呃培养觉性，让我们的觉性，呃，让我们的觉 我们是来培养觉性，我们的心就会清净下来、平静下来，这样才是真正的福报。เพราะว่าพอมันมีทติเนี่ยมันจะมีความสุขมีความสงบมาแบบเป็นทางรัดโดยที่ไอไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลย。อ่啊，当我们有了觉性以后，我们的心它就会平静、清净下来，这样呢，我们不用去花钱买来的。 พวกเราสังเกตได้เนาะ เวลาเรามีสติเนี่ย จิตใจมันมีความสงบ มันมีความสุข ที่มันเรียกว่าปราณีตเนาะ我们自己可以来体会一下，当我们有觉性的时候，我们的心非常的宁静，而且有欢喜，会清安。แต่เราก็อย่าไปติดมันนะรู้แล้วก็วาง รู้แล้วก็วาง但我们不要去执着于它，知道以后放下，知道以后放下。หรือบางทีขณะที่ปฏิบัติ มันอาจจะไม่ได้ดีตลอด แต่เราก็เห็นมันเป็นเพียงแค่อาการเนาะอ่า或或者有时因为修行呢它不是哎它不是一直都会哎有个好啊好能够用得上功的但我们也没关系我们看到它然后放下บางวันมันก็อาจจะเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมา หรือว่าเกิดความง่วงขึ้นมา เราก็มองเออมันก็เป็นแค่อาการหนึ่งนะอ่า 有时有些有时候呢，或者会诶很多妄念，然后会诶会的诶很多妄想诶散乱。那我们只知道它，然后放下。我们的心，要想，或者想想好的，或者想不好的，我们不行，不是没是不可能能够强诶控制的，是没办法控制我们的心的。 เรามองให้เห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชา มันไม่ได้นะ它是无哎，它是无我的，你要去控制它是不可能控制它的。แม้แต่ตัวสติเองก็เป็นอนัตตาจะบังคับให้เกิดตลอดเวลาก็ไม่ได้觉性觉性也是无常的，你要诶去掌诶去控制它，哎，我常常会有觉性是不可能的。 หรือเกิดแล้วเราจะรักษาให้มันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่ถ้าไปคิดแบบนั้น ก็จะเป็นหมอกเป็นมันเป็นอัตตา或者呃觉呃觉性升起来了，你我们要去保持它一直有觉性，那也不行，做不到。การปฏิบัติธรรมแล้วจริงๆจะวิธีการใดก็แล้วแต่มันรวมลงมาสู่ความเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตา修行呢，无论你修什么都好， 最诶，它是主要是让我们能够来看到，诶，我我们的我们的身心是无我的。嗯，เห็นทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา我们哎看到一切它都是无常的，它是变化无常的。เราเห็นไหมใจในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยน เยอะยะมากมายเลย。我们这有没有看到，我们的心每天都是不同的，它都是变化无常的，没有一天会是一样的。啊，แค่นั่งฟังธรรมตอนนี้ไม่กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวก็คิดตามที่อาตมาพูดเดี๋ยวก็คิดไปที่อื่น。就是在现在我们在听听开示也一样的，我们一下子在你一下一下子再来听我讲话一下子你又跑去想我打妄想去了。 意会这样来变来变去หรือเมื่อกลางวันเนี่ยมันก็เห็นไหมความคิดเราเดี๋ยวก็ไปเออ่เต้นนั้นเดี๋ยวก็ไปเต้นนี้เดี๋ยวก็มองคนนั้น เดี๋ยวก็มองคนนี้อ่า有没有看到我们或者我们在กลางวันเมื่อกลางวัน下午啊有我们有没有看到有没有嗯体会到我们下午哎你或者会中午 ค่ะไปเทียนไปเทียนอ่าอย่าไม่ย่าไม่有盟友没体会到我们白天有时候哎我们就会去看这个人或者去看那个人我们的心不停在那里哎变来变去嗯จิตมันเปลี่ยนแปลง มันบังคับไม่ได้เนาะ我们的心都在不停的在变化是没办法强制的แล้วถ้าเราดูจริงๆเนี่ยร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวทุก มันไม่ใช่ตัวดีไม่ใช่ตัวสุขนะ อ่า我们要我们如果我们能够看得很看清楚的话我们的生跟心它都是苦的เห็นไหมเรานั่งว่านั่งสบายแล้ว นั่งไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะปวดเมื่อยอ่ะอยากจะเปลี่ยนท่า就像我们在坐一样不到哎哎坐下来的时候蛮舒服但是不到半个钟头呢它就痛了它就酸痛了这个变子改改变姿势 เดินจงกรมเพื่อว่าจับมือแบบนี้สบายแล้วสักพักหนึ่งก็ปวดไหล่ปวดแขนนะ我们在进行的时候，就是我们的手，哎，这样抓的蛮舒服的。可是过一会呢，哎，脖子痛啦，后背痛啦，到处都痛了，我们就改变姿势。หรือเราหายใจเข้าโอ้ว่ามีความสุขจะให้หายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกก็ไม่ได้อ่า 或者呢，就像我们呼吸一样，我们呼进去的时候感觉到很舒服的，可是你要一直不让它，只是吸进来的时候很舒，服，你一直让它吸，不要让它呼出去，我们做不到，是不可能的。身体苦，它是对，它是对了因为苦。 因为它本来就是这样，它是自然延续的。เราปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าจะไม่ให้กายมันทุกข์แต่เพียงแต่ว่าเรายอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายให้ได้我们用功来用功修行不是用功修行不是让我们的身不苦不苦而是我们的身苦了我们知道แล้วก็มองให้เห็นว่าไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยคือกาย แต่ใจให้เป็นผู้ดูมัน 那我们来观看这个苦呢，它只是生而已，我们的心它是在观看，在旁边观看。หรือถ้าเราสังเกตจิตใจเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความบังคับไม่ได้เนี่ยชัดเจนมากนะ那如果我们来体会心观看心你就可以看到我们的心它变化无常的นั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆมันรวมลงมาการที่เห็นไตรลักษณ์นี่แหละ 其实呢，我们修行真正的修行，它只是来让我们来看到无常而已。แต่ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่รูปแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ได้สำคัญสำคัญว่ามันมาเห็นตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่า无论我们无论修哪个法门都不重要，你要用什么方法修也不重要，重要的是你是否来到这里看到无常。ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะจะไม่หลงสมมุติ 那，当当。那如果我们了解这、了解这个、知道这个，那么你就不会迷释迦华的种种，种，释迦华的种种相。คำถามบอกว่ายกมือสิบสี่จังหวะหรือสิบห้าจังหวะเนี่ยจะมีปติทั้งนั้น你就不会来，就没有这个问题。哎，你是哎这个是十四个手部动作还是十五个手部动作，就不会有这样的问题了。嗯，คำ ถามหรือความคิดที่ว่าวิธีนี้ดีกว่าวิธีนี้อันไหนดีกว่ากันเนี่ยมันก็จะไม่มีมันเป็นสมมติทั้งนั้น也就不会有哎，我这样修这个法门好还是那个法门好，就不会有这样哎这样的问题了。นะเราปฏิบัติธรรมอย่าไปติดสมมติ อย่าไปยึดว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้ไม่ดีนะ我们来用功修行，不要执着于这个相， 不要去想，哎，这个好或者这个不好，不要去执着，不要去对比。ให้มองทะลุเห็นปรมัตคือความจริงแท้ก็คือไตรักนี่แหละ我们要看到第一义谛，哎，真正的真理，第一义谛，它就是这里，就是无常。เนี่ยเราปฏิบัติธรรมนะให้เห็นตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เรียกว่าเราได้ทางเราพบทางนะ ชักออกจากความทุกข์我们来用功修行，我们要来看到无常。那么，如果我们能够看到无常呢，就说我们已经降到了法了。降到了法呢，我们的我们就走上了了苦的路。ถูก我们มโยมก็เราปฏิบัติเนี่ย ให้เห็นเห็นความจริงตรงนี้แหละ การมีสติจะทำให้เราเห็นให้เราเข้าใจตรงนี้เนาะ我们来用功修行就要来看看到这个真理哎我们有觉性就是能够看到这个真理นะปฏิบัติไปแล้ว มันมีแต่การปล่อยมีแต่การวางมีแต่การยอมรับความจริงไปเรื่อยๆ用功修行呢只有放下嗯只有放下只有去哎接受接受的哎这个实相嗯 เราจะไม่ฝืนสังขารนะเราจะยอมรับสังขารที่มันเป็นไปนะ我们就不会勉强。我们就不会去抗拒，我们就会来接受。ก็อ่าไม่เป็นไรเอา ค่อยๆปฏิบัติไปเนาะนะ เดี๋ยวความรู้ความเข้าใจมันก็จะค่อยๆปรากฏนะแก่จิตใจของเราเองเนาะอ่า我们的来用功，我们的精进来用功，然后慢慢来体会，慢慢体会就会越来越了解自己，看得越来越清楚。นะ ให้เราลองพิสูจน์ดูนะพิสูจน์คำสอนพระพุทธเจ้า มันเป็นอาการิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเนาะ 佛陀教导我们，如果我们能诶掌握到，嗯，如果我们真的修行诶有了决心呢，无论我们在什么地方都可以用得上功。เราก็ไม่จำกัดบุคคลเลยไม่ว่าเราจะเป็นใครเป็นนักบวชหรือไม่เป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนเป็นคนชาติไหนก็ไม่จำกัดความรู้ความเข้าใจในตรงนี้นะ เราเป็นคนไทยก็ดี เป็นคนจีนก็ดี ก็ย่อมสามารถเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้นะ啊，无论是泰国人还是中国人，一样的都能够来到哎降大法。เราจะเป็นนักบวชหรือไม่ได้เป็นนักบวชนะ ธรรมะก็ไม่จำกัดนะ无论你是出家人还还是在家人，你一样的都可以降大法。เนะให้เราพยายามตั้งใจปฏิบัติให้เยอะๆนะ ผลก็จะย่อมปรากฏขึ้นในแก่ตัวเราเองเนาะ请大家精进用功，哎，这个成果它自然会出现，自然会呈现。啊啊，แค่นี้เนาะกลับพระพร้อมกันน佛。